Beraz, eh, Mari, ostegun eh, untan eh, aurzain degietan mobilizazioak izanen dira, oakoan greba egitea zaila zaizue, baina mogimenduarekin bat eginen duzuela ere. Ondan espikatzeko zer den aurzain degien kezka, lege berri batekin zalantzak dituzue eta kesu zirezte hori da? Bai, hori da. Lege hori ez da ino, ateratua, baina kasu egin behar da, zenta uh, eh, gure mm, lana aldatzen alda hainitz eh, dekretu proiektu horrekin, gu ez gira doz zergatik, zenta ninien, uh, niniei buruz begiratu behar da, eta nini batek handitzeko ze behar du, bai jan behar du, loegin behar du, garbia eta beruan atxikia izan behar da, baina ez da aski. Haur degietan ez ditugu haurak zaintzen bakarrik gizakien garapenean parte hartzen dugu. Eta horrentzat be, behar ditugu aldintza onak. Eta handitzeko hor batek um, ingurumena aski ona behar du. Eta horrek uh, zer erran nahi du, erran nahi du eh, adibidez espazio bat aski handia behar duela, behar duen bezala mugitzeko, motrizitatea lantzeko, edo besteetatik ere... Eh, ba, besteko lasaitasuna behar duelarik eta adibidez, be dekretu hori, pasatzen bada, uh, dekretu horrek espazioa gutitzen du, uh, lehen aurtsaroko guneetan. Mm -hmm. Nahi du zazpi metro karratua orain arte, zazpi metro karratua horbako txaren zat, kondatuak direla, eta pasatuko da bost, kakost, bost metro karratura, eh, hori uh, ez da seinale ona. Mm hori lehen gauza, gero handitzeko hor batek be ingurumena askia beratxa izan behar du, ukan behar du, uh, be mundua, pixkanaka, pixkanaka deskubritzeko, eta horren zatera horzain degikoa lak ez dira aski ez dira aski eh, baina garantzitsuena, pentsatzen dut, importantena dela, aur batek behar du eh, harreman uh, eldu batzuekin, bere gurasoekin biztan eta gero beste eldu batzuekin ere. Eta behar ditu maizku harremanak, eta eh, harreman horiek nahiko onak izan behar dira, eta zinez aurrari eskainiak izan behar dira, pertsonalki eskainiak. Eta eh, dekretuak uh, erraten du, be, eldu gutxio izanen dela, aurrekin. orain arte, um, ehm, eldu bat bost aurren zat, uh, eh, ibili arte, eta gero eldu bat sortzi aurren zat. Eta dekretuak ez du gehiago um, ehm, aurraren garapena kondutan dartzen, baina uh, adin bat ematen du ama bost hilabete, bost aurretik sortzira pasatzeko. Eta horrek hori ere ez da seina leona zen eta hanzten um, dugu <laughs> eh, aurrak desberdinak direla eta gure lana dela uh, be, bakotsak segitzea albezain ongi eta bere garapenaren eh, araberan. Hortako <laughs> ez gira, ez gira ados proiektu horrekin eta nahi dugu ere uh, gurasoak be, um, uartarazi gurasoai be hor badela uh, eh, landiera bat haien aurrentzat eta aurren uh, eh, ajeraren zat. Zure ustez, eh, Mari, dekretu unen uh, elburua azkenean zer da, ekonomiak egitea langileetan sinpleki? Bai, bai, bai, ekonomiak egiteko, hori segur da, Baina pentsatu behar da, ekonomi horiek zer gatik egiten ditugu eta gure aurtzaindegietan zer egiten dugu. Lehen hartzaroak egiazko zerbitzu publiko bat behar luke. Haurak eh, dira biharko mundua eta <laughs> ze mundu nahi dugu biharko guk eh, argitu behar dugu. Eta eh, orduan uh, lagundu behar ditugu aurroiek uh, handitzeko eta mundu aski ona eraikitzeko behar dugu haiekin uh, izan behar den bezala. Mhm. Eta hori arazo bat da, baina arazo bat da ere orokorki um, eskainiak diren zerbitzu guzietan. Jan mhm. nahi du, langileak ez dira ongi ezagutuak, guk badugu formakuntza bat, ez ditugu bakarrik eh, xatarrak aldatzen, badugu formakuntza bat, eta formakuntza ere, ez dira aski ez ezagutuak, baina dekretuak ere erraten du be, uh, langile formatu gutio izaten aldirela hortzaindegietan. Eh, hori uh, ere, arazo bat da, pentsatzen dugu, zenta egiazko lan bat da, eta ez dugu zer nahi egiten, ez da bakarrik eh, normala uh, uh, aurrekin lan egitea, denek ez dakite egiten, ez da egia. Eta orduan ikasi behar dugu, eta ikasi behar dugu ere formakuntza jarraikian, uh, gure bizi profesionala den uh, osoan. Hmm. eta hori dena ez dela aski kondu, kondutan hartu. Bada ere, beste argumentu bat agertzen dena, dek, dekretu horren esplikatzeko da, aur digietan den, leku eskasa, Odan zer da atera bidea olakotan, eta Euskal Herrian zure ustez onkituak ote gira leku eskasorekin? Orduan bai, uh, guk ikusten dugu, um, ba dugula zerrenda luze bat, oako sartzeko, gura soainitzek ez dute uh, eh, behaukera hori, uh, eh, oako eta hori da ere eh, beste hortzain digietan, eh, denetan berra arazoa, eta hor ere erantzuna ez da <laughs> erantzun ona, pentsatzen dugu guk hortzain uh, gehiago ideki behar direla, eta baldin zaunak eskaini behar ditugula. Baina dekretu horrek eraten du, Eh, be aur gehiago hartzen ahal dugula. Horain arte adibidez, uh, eh, aur zain degitiki ditugu euneko um, eh, euneko amarra um, aur gehiago. Erran nahi du, uh, guk adibidez ogoi, badugu uh, eh, posibilitatea ogoi aurre zibitzeko egunero, uh, hartzen alditugu goita bi. Hori handitu nahi dute, erran nahi du egiten aldugula du surbooking egunero, eta bebistan dena guretzat ez da, ez da erantzun ona uh, be gura suen mhm. Beraz erran dugu, eh, oakoan ez duzuek greba eginen, Baina, uh, modu batez ala bestez, uh, erakutsiko duzu, mogibenduarekin bat egiten duzuela. Bai, eh, orduan, hautatu dugu uh, bederen ez, ez greba egitea, baina segitzen dugu mugimendua, eta nahi dugu absolutoki gurasoekin bat egitea historio hortan, eta erran nahi du emanen la afitxak, gukukanen ditugu eh, gure gainean batxak eta eta ideia da gurasoekin be mintzatzea, esplikatzea zer den mugimendu hori, zergatik um, be keskat, ditugu, ditugun, eta eh, eta ere erraitia be erne, eh, erne eta uh, be egon behar girela eta behar ba egon batez ere uh, begreban izanen gira, dekretua ez bada aldatzen, eta nahi ditugu ere gurasuak deitu, posibilitatea balin badute, eta bada uh, dei bat elkartzeko uh, kontseilu departamentaren talaren antzinean baionan, amaretan, eta be, horrentzat uh, e, gurasua ere ganen diegu be, posibilitatea balima dute eh, hori uh, Guk ez dugu krebaiten aldi untan, eh, piskat uh, eh, berant, uh, berant egi mugitu dugulako eta ezkin nuen, ezkin ituen gurasoak utzi egoera komplikatu batean. Bainan, ala ere, importantea da hori uh, segitzea, guretzat, gure danalentzat eta biztan dena horren uh, Biziki ongi, ba, irriskatzen du beste mugimendurik izaitea beraz. Azteko milesker uh, eh, marri, seetasun eh, guzi horiek uh, emanik, oakoa langilea zirela horretaraziko dugu. Milesker? Milesker zuri.